اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذلك الفوز العظيم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. to je veliki uspjeh. Jednog dana je u Uvejmir ibn Malik el Hazređi, zvani Ebu Derda, ustao vrlo rano i pošao prema svom idolu koga je držao na najljepšem mjestu u kući. Pozdravio ga je i potom namirisao najboljim mirisom. Potom mu je obukao skupocinu odjeću od svile, koju je dobio na poklon od jednog jemenskog trgovca. Kad je sunce već izašlo, Ebu Derda je napustio stan i zaputio se prema svom dućanu. U to vrijeme, gotovo na svakom mjestu, u svakoj ulici, bilo je mnogo pristalica sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi veselnem. Oni su se upravo vraćali sa bedra. Vodili su veliku skupinu zarobljenih kurejšija. S obzirom da Ebu Derda nije želio susret s ovim ljudima, zaobišao ih je. Međutim, susreće se s jednim mladićem koji je bio iz plemena Hazređ. Upitao ga je za Abdullaha ibn Džuvahu. Mladić mu je odgovorio da je na bedru bio na velikim iskušenjima, ali da se vratio živ i zdrav i da se ne brine za njega. Mladić se nije čudio ovakvom pitanju Ebu Derda. Svi su znali da je on sa Abdullahom ibn Dževahom pobratim, još ispred islamskih dana. I kada je stigla iskra Islama, Abdullah ju je odmah prihvatio, dok to isto nije učinio Ebu Derda. Ta činjenica im nije smetala da i dalje ostanu prijatelji, da se druži. Na tim druženjima pozivao je Ebu Derda da primi islam i žalio ga što još uvijek oklijeva. وصل عابسان بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان عدي عدي على الأنهار ونرقع صيف السمار ورجعنا أولاد صغار حتى ننشد أناشيد عدي عدي على الأنهار ونرقع صيف السمار ورجعنا Tako je jednog dana Ebu Derda stigao u svoj dućan. Otpočeo je sa redovnim poslovima, prodajom, odnosno kupovinom robe. U tim poslovima pomagali su mu njegovi pomoćnici. Nije ni slutio šta se u to vrijeme dešavalo u njegovoj kući. Za to vrijeme Abdullah ibn Dževaha se uputio njegovoj kući. U dvorištu je vidio njegovu majku i nazvao joj Selam. Ona je na selam ushićeno odgovorila. Neka je i na tebe spas, brate Ebu Derdaov. Potom je upitao za Ebu Derda, gdje je, šta radi. Ona mu je odgovorila da je u dućanu, da će uskoro doći. Ne častijeći ni trenutka, Abdullah je zatražio dozvolu da uđe u kuću. I kad je od starice dobio dozvolu, upao je. Odmah je otišao do sobe u kojoj se nalazi Ebu Derdov kip. Razbio ga je u paramparčad. I dok je to činio, glasno je govorio. Sve što se obožava mimo Allaha Đelešanuhu, pogrešno je. To je ponavljao više puta. I kada je obavio posao, napustio je kuću. Za to vrijeme Mati Ebu Derda je spremala ostali dio kuće i brinula se oko djece. Prasak polomljenog kipa kao da ju je opomenuo da se nešto čudno dešava u njihovoj kući. Otišla je do prebivališta kipa i vidjela ga izlomljenog. Zaprepastila se i ostala bez riječi. Počela se čupati zakos, udarati po licu. I tada su počele navirati riječi upropastio si me, o sine Revahov. Ubrzo se na vratima kuće pomolio Ebu Derda. Začudio se kad je vidio svoju ženu kako sjedi i plače na sav glas kod vrata sobe u kojoj se nalazi kip. Njegova žena se plašila kako će dočekati Ebu Derda i taj strah se osjećao na izrazu njenog lica. Upitao ju je, šta ti je? Odgovorila mu je, tvoj brat Abdullah ušao je u kuću u trenutku kad nikog nije bilo i eto šta uradi sa tvojim kipom. I pogledao je to, vidio, jako se naljutio i htio je da se osveti svom prijatelju. Ali ubrzo je Ebu Derda mašila srđba. يسراج الثوار جيتك دمنا ثوار ثوار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال ثوار Razmišljao je o tom incidentu, a zatim došao do sljedećeg zaključka. Da ima kakva vrijednost u ovom kipu, on bi se branio. Nakon izvjesnog vremena, Ebu Derda se uputio prema Abdullahu ibn Revahu i zajedno sa njim pošao do Božijeg poslanika i oglasio svoj prelazak u Islam. I on je bio posljednji u svojoj četvrti koji je primio Islam. Od samog početka primanja Islama, Ebu Derda je iskreno prihvatio vjeru u jednoga Allaha i u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselem, tako da je iman ušao u svaki dio njegova tijela. Mnogo je žalio što je malo okasnio sa primanjem islama, pošto je uvidio kakvo dobro ga je mašilo sa kasnim primanjem islama i zato je preostalo vrijeme znao da cijeni. Tako je ubrzo nadoknadio propušteno. Naučio je Kur'an i Kerim na pamet, i on se ubraja među najučevnije ashabe. Pobožnost i bogobojaznost bile su odlike Ebu Derda. سيري يا مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار ثوار ثوار سيري يا مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار ثوار ثوار يا رياح الجنة هبي يا أنهار الشهداء صب سلامي نادي ميني لبي قوموا يا أبرار ثوار Odlučio je da postigne ono što ga je prošlo i u tom nije žalio truda. Danonoćno je radio da bi postigao ono što su postigli njegovi drugovi, pa i više od njih. Mnogo se posvetio i badetu, a trgovinu je zapostavio. Prihvatio se nauke kao žedan vode. Naučio je Allahove riječi na pamet. I ne samo to, nego je upoznao i njihova značenja. Pošto je vidio da mu trgovina ipak remeti slast i badeta i odvaja ga od nauke, ostavio ju je bez razmišljanja i bez žaljenja za njom. Nekoga je upitao o tome, a on je odgovorio. Bio sam trgovac prije prelaska na islam. A pošto sam prešao na islam, želio sam da sastavim trgovinu i ibadet i nauku. Pa nisam bio u stanju da to sve radim i radi toga sam ostavio trgovinu, a prihvatio se nauke i ibadeta. Tako mi onoga učio je ruci moj život. Ne bih volio da imam dućan kod vrata mezđida i da kupujem i prodajem, i da zaradim svaki dan tri stotine dinara, pa makar svaki namaz planjao u džematu. Zatim je pogledao sagovornika i rekao mu, ja nisam od onih koji smatraju da je Allah Đelešanuhu zabranio trgovinu, ali ja volim da budem od onih koga nije zavela trgovina ودي بعدت من في كبد الوتر يا قلبا حن على البشر يا ولدي إنك لي أمل تعبت عيناي من السهر قم خذ بيدي وأرح خلدي وأعد لي القوة في كبري أتراك أذني كم يؤلم قلبي ما حصل لبيك فماذا تأمرني هل تسمع Nije samo Ebu Derda ostavio trgovinu, nego je ostavio i kompletan dunjaluk. Njega nisu interesovali njegovi ukrasi. On se zadovoljio od dunjaluka samo onim najminimalnijim, da ugasi glad i žeđ i skromna odjeća da mu pokrije tijelo. Jedne hladne noći došli su mu musafiri i dao im je toplu hranu, ali im nije poslao pokrivač, pa pošto su htjeli na spavanje, dogovarali su se da zatraže prekrivač. Jedan od njih je rekao, ja ću ići i tražiti prekrivače. Drugi dodade, nemoj ga ometati. Ovaj nije poslušao, nego je otišao da traži i stajao je na vratima njegove sobe, vidio ga da spava, a njegova žena sjedi blizu njega. Na njoj i na njemu je bila tanka krpa koja ih ne može zaštititi niti od vrućine, niti od hladnoće. Upitao je jedan od njih, Ebu Derda, prenoćio si isto kao što smo i mi prenoćili, bez pokrivača gdje vam je pokućstvo? Odgovorio je, mi imamo drugu kuću, Ahiret, i u nju šaljemo. Tamo šaljemo sve što imamo i što zaradimo. Da smo imali nešto u ovoj kući, mi bi vam dali. Zaista, naš put kojim smo krenuli prema toj kući bio je težak Onaj koji je manje opterećen, bolji je i lakši od opterećenog, pa smo željeli da smanjimo naš teret. A zatim je pitao čovjeka, jesi li razumio? Odgovorio je, da razumio sam i neka te Allah nagradi svim dobrim. ألا تنسى أو تتوالى يا ابن الإسلام لقد آنا ألا تنسى أو تتوالى ما زلت أهيب بأبنائي كي أبصر في الغد أبنائي قد نبذوا الفرقة واتحدوا ومضوا يسعون لعليائي ستراهم منك يقضين لكيد الأعداء لن تمكث في الأرض غريبا وتابعت في الكون ندائي ما زلت أصيح بأبنائي وتسيل على الأرض دمائي الجرح أضمده بيدي فاليوم أنا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام ناداك الإسلام فاقبل يا ابن الإسلام لتسمعه ناداك الإسلام فاقبل يا ابن الإسلام لتسمعه Za بن Omerove, neka je Allah zadovoljan njime, Tražio je od njega Omer, neka je Allah zadovoljan njime, da bude emir, namjesnik u Šamu i odbio je da bude emir. I rekao mu, ako me smatraš doraslim, da idem u Šam, da ih podučavam knjizi njihova gospodara i sunnetu Božijeg poslanika, te da im klanjam, ići ću. Omer, neka je Allah zadovoljan njime, je prihvatio i poslao ga je u Damask. Pošto je stigao u njega, našao je ljude kako žive u izobilju i luksuzu, ogrezli u ovo svjetska uživanja. Toga je puno zabrinulo i pozvao je ljude u džamiju. Iskupili su se, a zatim im se obratio riječima. O stanovnici Damaska, vi ste mi braća po vjeri, i susjedi na Dunjaluku i moji pomoćnici nad neprijateljima. O stanovnici Damaska, šta vas spriječava od naklonosti prema meni i primanja mojih savjeta, a ja od vas ne tražim ništa? Moj vam je savjet da pomognete slabije od vas. Ja vidim vašu ulemu susjede kako napuštaju dunjaluk i ništa sa sobom ne nose, a neznalice ipak ne uzimaju pouke. I vidim vas da se previše trudite oko nafake, zašto se pobrinuo Allah Đalešanuhu, a ostavili ste ono što vam je naređeno. Ja vas vidim prikupljate ono što ne jedete i gradite ono gdje nećete stanovati. I težite onom što nećete nikad dostići. I prijašnji narodi su skupljali i željeli, težili, ali nisu bili dugo vlasnici tog bogatstva. Sva su im propala. I njihova stremljenja su varka, a njihove kuće su postale njihovi kaburovi. Hudov narod o stanovnici Damaska, oni koji su otkazali poslušnost prema svom poslaniku, imali su svega u izobilju zbog griješenja, a Allah Đalešanuhu ih je uništio. Hoće li neko da kupi moju ostavštinu za dva dirhema? Ovaj ubjedljivi vaz je veoma potresno uzdrmao prisutne, tako da su plakali i taj plač se čuo van mesđida. I od toga dana Ebu Derda je bio u društvu tih ljudi i obilazio čaršiju i odgovarao bi na postavljena pitanja i podučavao bi neuke. Upozoravao bi nemarne, koristeći za to svaku priliku. أنقذوني فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فما تزال دروني ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنا لا أشتكي من القتل لا أشتكي من تكاثر الطعنات أنا لا أشتكي من القصف لكن أشتكي من توجع المحصنات أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطعنات أنا لا Jednom prilikom je prošao pored jedne grupe ljudi koji su grdili i tukli čovjeka zbog neke greške. Prišao im je i upitao ih šta se dogodilo. Odgovorili su, tučemo ga zbog toga što je počinio veliki grijeh. Upitao ih je Ebu Derda, šta mislite da je pao u bunar? Bili ga spašavali iz njega? Odgovorili su da bi. Ponovno im se obratio Ebu Derda riječima. Nemojte ga psovati niti tući, nego ga savjetujte i zahvalite uzvišenom Allahu Đelešanuhu što je vas sačuvao tog grijeha. Upitali su ga, zar ga ti ne mrziš? Odgovorio je, ja mrzim njegova loša dijela, a ako ih ostavi, on je moj brat. Kada je čuo čovjek te riječi, zaplakao je, pokajao se za učinjene grijehe. I taj mladić je prišao Ebu Derdau i zatraži od njega savjet. Na u ime o prijatelju Božijeg poslanika. I rekao mu je Ebu Derda, o moj sinčiću, sjećaj se Allaha Đelešanuhu u normalnim okolnostima i u izobilju, a Allah Đelešanuhu će se tebe sjetiti u poteškoćama. O sinčiću, budi učen ili priučen, ili makar od onih koji slušaju, a nemoj biti ono četvrto, neznalica, pa da propadneš. O moj sinčiću, neka ti mesčit bude tvoja kuća. Ja sam čuo od Allahovog poslanika kad je rekao, mesčid je kuća bogobojaznog, Allah je bogobojaznim obećao svoju milost i blagostanje i to mu je put ka Božijem zadovoljstvu ukoliko se bude nalazio u džamijama i u njima i badetio. Sve to olakšat će mu prelaz preko sirat prije ka Allahovom zadovoljstvu. ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني, أنقذوني je jedna grupa mladića sjedila pored puta pričajući i posmatrajući prolaznike, prišao im je Ebu Derda i rekao O moji sinovi, za mumina je najsigurnije mjesto njegova kuća, jer na taj način štiti sebe i svoj pogled. Čuvajte se i sjeđavanja po čaršijama, po ulicama, jer to ničemu ne vodi. Dok je Ebu Derda boravi u Damasku. Poslao je Muavija prosce da prose njegovu kćerku za Muavijinog sina Jezida, ali je Ebu Derda nije dao Muavijinu sinu, iako je imao i vlast i ugled. Kćerku je udao za onog čijim je ponašanjem i vjerom bio zadovoljan. Na bogatstvo nije gledao, niti na toj bazi stečenu čast. O prosidbi Ebu Derdaove kćerke za Muavina sina, narod je saznao i o tome se pričalo kako je Ebu Derda odbio Muavina sina, a kćerko ženio sa jednim običnim, siromašnim čovjekom. لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد الشهيد إنه حي سعيد إنه فيك في الرحمن مثواه الخلود إنه فيك في الرحمن مثواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود U vrijeme kada je Ebu Derda boravio u Šamu, posjetio ih je Emirul Muminin, Omer ibn el-Hatab, da izvidi u kakvom su stanju. Posjetio je svoga druga Ebu Derda u njegovoj kući noću. Gurnuo je vrata koja nisu bila zaključana. Ušao je u mračnu sobu, jer nije bilo svjetla. Pošto je Ebu Derda osjetio da je neko ušao, ustao je i izrazio dobrodošlicu i dozvolio mu da sjedne. Odmah su počeli prepričavati jedan drugom hadise, a noćna tmina im nije dozvoljavala da se vide. Omer je pipao i dodirivao njegovu postelju kad tamo, a ono hasura na pijesku. Napipao i njegov jastuk, to je bilo obično konjsko ćebe opipao njegov prekrivač i utvrdio da je to obično platno mu gotovo ništa ne znači u hladnom šamu. Utvrdivši sve to, Omer ga upita. Allah ti se smilovao, hoću li ti nešto poslati od pokućstva? Odgovorio je Ebu Derda, zar se ne sjećaš, o Omere, hadisa Božijeg poslanika. Pitao je Omer na koji hadis misli, a Ebu Derda je odgovorio. Zar alihi selam nije rekao, dosta vam je od kao onoliko koliko je potrebno putniku? Omer je odgovorio, da, sjećam se. Pitao ga je Omer, koliko smo dostojni ovog hadisa, koliko ga se držimo. Kada je čuo Omerove riječi, zaplakao je. Plakao je sa njim i Ebu Derda. I tako su kroz plač razgovarali sve do zore. I ostao je Ebu Derda u Damasku, savjetujući ljude i podsjećajući ih na prolaznost Dunjaluka, podučavao ih je Kur'anu i sunnetu sve do smrti. Pa pošto je bio na smrtnoj postelji, pitali su ga, šta te boli? Odgovorio je, moji grijesi. A pitali su ga, šta želiš? Odgovorio je, oprost moga gospodara. A zatim se obratio prisutnim riječima, postičite me na izgovor Talkina, a stalno je ponavljao šehadet, sve dok nije ispustio svoju plemenitu dušu i napustio ovaj prolazni svijet. يَكُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ ومن من وَمِمَّنْ حَوْلَكُم